Na paska përmend se çdo fjalë ibadet e përmend në Kur'an na ishte tauhid. Dhe njashtu, për ta realizu këtë tauhid, për të realizu qëllimin, synimin, pse Allahu na paska krijue, u dashke me i dit edhe me praktiku në jetë dy rukne, dy shtylla të tauhidit. E para ishte Këto janë sende që ekzistojnë te njeriu dhe na gjatë jetës së përditshme i kemi ose Allahu Allahun e kemi dashtë ose kemi dashtë diçka tjetër në kulminacion. Ose Allahut kemi nënshtrua ose dikujt tjetër pos Allahut subhanehu ve teala kemi nënshtrua. E diti njeri këta apo s'e diti? E diti njeriu këta apo nuk e diti? Mas saj, dijetarët islam kanë përmend se si ndahet ky tauhid. Tauhidi, njësimi i Allahut subhanehu ve teala kur ti thue kul huwallahu ahad, thuaj se Allahu është ahad, një, si u ndajka? Ndahet në aspektin e pedagogjisë. Në pedagogji, kur nxënësit s'e marrin vesh një mesele, çka bëjnë arsimtarët? E ndajnë në një, në dy, në tre. Pse e bëjnë kët ndarje? Kjo ndarje bahet që të kuptohet ma mirë që njeriu mos të bjen n'disa prej gabimeve, po ashtu edhe dijetarët e tauhidit, dijetarët e njësimit të fesë së Allahut subhanahu wa taala, ata e kanë nda meselën e tauhidit në tre pjesë. Kanë thanë, tauhidi ndahet në tre pjesë. Pjesa e parë quhet tauhid rububie, pjesa e dytë quhet tauhid uluhie, pjesa e tretë quhet tauhidul asma'i was sifat. Sikur që është puna e krijimit, krijimi i takon vetëm Allahut. Lehul khalqu wal-amr, tabarak Allahu Rabbul Alamin. Sikur që është puna e urdhëresave, Allahu me të urdhërue dhe me të ndalu, kjo i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nuk i takon krijesave asnjëherë. Puna e kaderit të Allahut, Allahu me ilmin e vet, me diturin e vet, i din senet para se me ndodhë. Ngase te Allahu xhelle shanuhu nuk ekzistojnë këto barrierat, te na njerëzit ekzistojnë barrierat. Kemi barrierë na, apo? Kemi barrierë të vendit e të kohës e edhe kështu me radhë. Kena barriera, kena pengesa. Nuk mujna me i dit senet para se me ndodhë. E Allahu xhelle shanuhu i din kto sene. Këto janë cilësitë e Allahut. Tauhidi rububije. Ka të bojë me këtë pjesë, vëzni. Moj një menë njërë. Të uhidi rububije. A e kanë besu mushrikët e Mekës? Mushrikët te të cilët ka ardhë Muhammedi, a.s. Ata e kanë besu këtë pjesë. A i ka ba me hi në fenë islame kjo? Përgjigja është jo. Nuk i ka ba me hi në fenë islame. Ebu Talibi e ka ditë se Allah e ka kriue, po e ka pranue. S'i ka ba me hi në fenë islame kjo? Mbajeni mend njëherë. Ka të bëje kjo mesele, teuhid rububije, ka të bëje me veprat e Allahut. E tash, n'jetën e përditshme, na, n'jetën e përditshme. A shohim njerëzit të cilët kanë probleme rububije? Përgjigja është po. Janë derivat i çkajt? Janë derivat i shtrembërimit të fesë, shndërrimit të hallallit dhe haramit nga ana e hoxhallarëve të vet, nga ana e priftave të vet. Dhe këtë punë nëse e bën edhe një hoxhë, edhe një hoxhë, një pjesëtar i Islamit, një musliman nëse e merr, ka problem me tauhidin rububia. Ka problem me tauhidin rububije. Prandaj është e më se e nevojshme me i ditë to, pra, nuk është kusht vllazni, zor jani për juve me i ditë, me i shpjegu këto mesela, ama është kusht me i ditë, është kusht me i ditë, se dijetarët islam i pas kanë nda këto mesele, këto llojet e tauhidit, që njerëzit mos të bin në këtë rrjet të shirkut, sepse rrjeti i shirkut është shumë i keq. Rrjeti i shirkut është shumë i keq. Ka mundësi njeri me ra në ta. Ata njerëz nuk ndrrojnë, mbesin gjallë hala, sepse kjo është hikmeti i Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah i le gjallë ato njerëz hala, hala mbesin gjallë ato njerëz kur t'i bëjnë shirk Allahut. Prandaj kini kujdes nga shkelja e drejtës të Allahut subhanahu wa ta'ala në tauhid rububie. Edhe njëherë e përsëris definicionin, mbani mend. Tauhid rububie do të thotë, dy pika, mbaje mend këta. Njësimi i Allahut në veprat e Allahut. Njësimi i Allahut në veprat e Allahut. Kur ti e njëson Allahun në veprat e Tij, ti thua Allahu është një, Krijues i vetëm. Muhji, Mumit, ai i cili i ngjall njerëzit, kush është? Kush ka mundësi me ngjall? Vetëm Allah. Kush e fal shpirtin e njeriut? Kush është sebeb? Apo kush është ai i cili e krijon njeriu në këtë formë dhe ta jep jetën? Kush është ai i cili ta merr jetën? Është vetëm Allah. Kush është ai i cili ka drejt me ba hallall dhe haram? Vetëm Allah. Shkaku i zbritjes së ajetit, çka është? Shkaku i zbritjes së ajetit është se jahuditë, jahuditë, para se me ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë ndrru, ithtarët e librit, e kanë ndrru fenë me çka? Kur kanë ba zina paria. Kur ka ba zina pa, paria. Në Taurat ju ka shkruajt, me ba zina një i martum e një e martume, atër duhet me marrë me gurzue, me e fut deri në gjys, në dhe, e me i marrin muslimant gurzit dhe e gjujn, bismillah. E gjujn me gur, edhe vdes. E se i martun. Vdes. Kjo është hukmi Allahut në Taurat. Kjo është hukmi Allahut në sheriatin islam. Ata çka kanë bë, i ka ardhë vështirë. Kur kanë fillu me bë zina, paria, ata që kanë pas pare, që kanë pas pushtet, normal. E ka lexue veprën që e ka bo ai, ka thonë, s'mujna mi vra, na ku mi vra këto njerëzi, qysh mi vra djalin e mretit, s'mujna me vra ta, e po çka me bo hali, hali, po ja apim një, një hukum ma, ma të but, cili është aj, hukum ma i but, e kanë marrë njerin, e kanë hyp në gomar, ka e prapa, me e korit edhe kanë ly me zift. Edhe me ziftin, me katran, ftyrëzi, me bo njerin. Edhe shetisin nëpër pazar, një krug ja bojnë, kryetari i dijetarëve, Raisul Ulema, këto nëpër meshihata, si me thonë Raisul Ulema, kryetari i dijetarëve, para mëna sa emra t'mëdhoja. Domethonë e kështu me radhë për emra, nuk ka mundësi vllazni ja i me të drufe në ti në rububia, ja, ja, mësoje o musliman. Tha e ka obligim çdo musliman, mësoje, çka don me thonë rububia. Nëse jep me qira në këto, këto pes, kryen tane, dikujna prej njerëzve, dhije se rrezik i ki punët. Nëse jep me qira, këtë mendje që Allahu ta ka falë sa të bukur, E sa i mençur është njeri, e sa i dijshëm ë njeri, e çfarë çfarë të falme Allah i ka dhënë njeriut. Çfarë falje i ka dhënë njerit Allahu xhelle ala prej të mirave. Vallahi, nuk guxon njeriu me ia dhënë me këtë mendje të mirë, me qira dikujna prej njerëzve këto mesela. Po ia dhave. Po ia dhave. Këto jehudi, e këto krishterë vllazni, kur e ndrunë fenë e vet, a ju dolën brinat? E nuk e potencova pjesën e parë Krijus vallahi shkavin vete sot ka ne ki zot be kush ka krijue çka thon shka shkijet gospod apo a thon shkijet tona zoti na ka krijue sa sta kët problem s'e kan ato ku e kan defektin na duhet me fol për defektin defektin e kan edhe një pjesë e njerzve që i thojn vetes musliman zbashku me shkijet ku e kan at defekt te çështja e drejtës Allahut subhanehu wa taala në hallall dhe haram i Allahut që quhet uluhije. Çka është definicioni i asaj dy pika? Definicioni i asaj është njësimi i Allahut me veprat tona. E para ke njësimi i Allahut me veprat e tij. E dyta, uluhije është njësimi i Allahut me veprat tona. Nuk ke pas pjesë pjesa e parë ka të bëjë me teorinë. Ka të bëjë me teorinë, më shumë. Në teori më lehtë kanë njerëz. Kjo pjesa e dytë, njësimi i Allahut me veprat tona. Allahu xhelle ala na ka dhënë neve një pushtet të veprave tona. Na na jena të zotë të vetes. Njeri është i zoti i vetes. Allahu ta ka dhënë zemrën, ta ka dhënë mendjen, ta ka dhënë shpirtin. Besimtari nuk guxon, nuk guxon asnjëherë. Veprat e veta t'i drejton diku tjetër, vetëm se Allahut. Namazi, agjërimi, haxhi, këto sene i dinë njerëzit. Ama ka të tjera, ka të tjera, plot tjera. Prej veprave. Ato nuk guxojnë m'ia drejtu dikujt tjetër pos se Allahut subhanahu wa taala. Kur të bashkohet tauhidi rububia e para, edhe kjo e dyta, atëherë plotësohet njësimi i Allahut. Plotësohet njësimi i Allahut xhelle ala. Po nuk u plotësuan këto vllazni, atëherë është defekt. Allahu na paska dhënë vepra neve. Këto vepra që i kemi janë të zemrës, të gjuhës, gjymtyrëve. Këto sende, dora jonë, nuk guxon m'ia dhanë të drejtën e Allahut njerëzve. A as nuk guxon një drejt të njerëzve, sa e kanë dot njerëzit, me thonë se Allahu e ka ta. Se po ndoqe bëhet shirk. Bëhet ortakllëk në Allahun subhanahu wa taala. dhe bëhet defekt në fenë e Allahut xhelle ala. Muslimanët e parë vllazni, ato shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Këto mesela i paskan mësu shumë qartë prej Muhamedit alayhi salatu wasalam. Sot e keni obligim ju o vllazni. E keni obligim ju me mësu këta dhe me u tregu tjerëve. Me mësu këto mesela e me u tregu tjerëve. Se pak mësohen te muslimanët. Kjo është ilmi, ilmi hali i muslimanit me konë. Fe innehunne adllalne kethire min nase o Zot ka thonë, këta idhujt këta putat këto kipat që i kanë marrë njerëzit i kanë deviju shumë prej njerëzve i kanë deviju i kanë largu prej udhës Allahut shumë njerëz. Vllazni, njeriu pa pas kip sot, pa pas put, hiç pa pas put, ka mundësi me bë put veten. Qysh bën put vetja? Wa huwa as-sami'ul basir, Allahu është ndëgjues absolut, shikues absolut. E kuptoni absolut? Domthon s'i hik kurgjo hiç asnjëherë. Allahu ndëgjon çkamos, të gjitha i ndëgjon, ato lëvizjet më të vogla të atomeve, protoneve, pozitroneve, çka ekziston, domthon çka ka zbulu shkenca dhe çka nuk ka zbulue, i ndëgjon Allahu subhanahu wa ta'ala të gjitha, edhe i sheh. Ky është Allahu, subhanahu wa ta'ala. Nuk guxon krijesa me u qujtë kurrnjëherë me emër të Allahut, subhanahu wa ta'ala. M'i thonë krijesës, mëshiruesi absolut, jo asnjëherë. Mëshirues ka mundësi me kënë krijesa, ama jo si Allahu, në mënyrë absolute. I fuqishëm, njeriu është, ama jo si Allahu, në mënyrë absolute. Këta janë tre ndarjet të teuhidit. E para, teuhidi rububije, çka ishte? është njësimi i Allahut në veprat e tij. E dyta, teuhidi, Uluhije është njësimi i Allahut me veprat tona, kujdes. Veprat tona, na i kina. Në dorën tonë. Në dorën tonë i kije. Ka mundësi me të mashtru shejtani nëj herë. Se vëllazni, qatë Allahu Xhelle ka shpjegu këto mesele qartë, edhe punën e ndëgjimit, aspektin pasiv. Nuk gudzën ti me, me ndejt me një vend ku shkelen të drejtat e Allahut. Nuk gudzën me një vend me ndejt ti me ndëgju këtë kufrin.